Errutbian, emazten munduko kopa Irlandan jaganenda, agorilean bedeatzitik hogeita seiala. Hortan parte hartuko du Patricia Karikabu altzukutarrak. Bada hi urte frantziako elastikoekin aidela, hogei bat selekzioen eukenik, sei nazioen lehiak ajukatuik, lehentze munduko kopan parte hartuko du. Bena kopa hasi beno lehen zer dien negitaraua erraiten daiku. Bai, txaperketa hasten duk eh, dagun hastin eta bihar uh, eh, paizea bagutzak bi egunen igaitea eta geho uh, eta geho dublen uh, juiten gutuk uh, amustegunen igaitea eta geho uh, faza fila, finalentako be uh, aiko gutuk uh, Eta behin darretaz seetarzunak bainat lagurien mikroan. Ba, oetan berdik uh, honi zen horren. Ba, ba, ba, <laughs> uh, mentuz, ba, meleetan ebe pesiago beniz bestia beno, mena geo... Frantzia, Irlanda, Australia eta Japonien bertaldian da. Lehen partida, agorilean bedeatzean, hastizkenez, gaiko sortzik laurden gutitan die.